barusha barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye yambo murakoze cyane mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Anselme Rambo na Amena Alphonse Kubwimana imbere rero yuko tuja mu idonido muje na muri shengero medali banzu bambere amategeko agenga kino kiganiro urakotse cyane eh. shengero ry'abashungurere yambu yambu reka ndabaramutse kandi eh. hama imbere yuko nkuko mwumvise umujenama mukuru abishikirije eh. tuja mu idonido rya kino kiganiro reka ndababwira amategeko akigenga mwumvirize neza hajya nta kintu na kimwe kibaho kitagira amategeko mm. akigenga mu bunyegeri buragira amategeko akari imbere n'akari inyuma ubona ko gana butoze eh. eh. ni ukuvuga yuko reka tekana biroroshe eba eh, mwana yo yaragize ubwo bamateka nabamwe mbore nuko rero irya nyuma nuko twokumviriza neza ibibazo kugira dutange inyishu zitomoye shengero ry'imana bakiriso batagatifu banyakarezi biwacu murazi uko genda bakunda ntimubizi nukuri kwa mungu ndagahanwa n'imana ndakabura indwara ibibazo byose mwumvirize gusa eh. mhm. reka imbere y'uko twakira muganga eh. tubanze dutange inyishu nyamukuru cyane cyane eh. reka tubanze duhamagare uwaserukiye rino shyirahamwe papa abanzaze reka uno mufasoni tumuhe ikaze yidondore hama atubwire wanashima n'intumbero ya kino kiganiro neza mm. cyane muvuriza izi zose ni inyishu tugira amahoro tusi ego nk'uko yagiye kubivuga nitwa jewe munezero bernadette nkaba ndi umuhuzabikorwa eh, mu ishyirahamwe bapa bapa naryo eh, ni urunani rw'amashyirahamwe rwagiye hamwe kugira ngo eh, rurondere itegeko ku bijyanye kuhingura kudandaza no kunywa ibinyobwa byambiye mu burundi iryo shyirahamwe rero Eh, rimaze kubona ingaruka mbi eh, ziva ku kwihereza eh, ibinyobwa byambiye ku rugero runini rwaragiye hamwe ruravuga tuti ntitworeka ngo abenegihugu icya kabiri ni kubamenyesha ko iryo shyirahamwe rihari n'udoshobora kugitura n'uwundi munsi tukababwira aho dukorera dukorera muri meri kuri ndongozi bahita ngo have nidora misiyo karibu muzomenya byinshi iby'ishyirahamwe rimaze gukora Eh, muri iryo ntumbero twihaye nuko rero turashimiye radiyo televiziyo isanganiro eh, mu kudufasha kino kiganiro murakoze amashyi menshi inyishu mwazironse zimwe zimwe ariko amashyi menshi cyane kuri uno muhuzabikorwa muri bapa icyo eh. ari cyo aho ni mutugore yumvise icyo ari cyo muba muri rusange ni kuraba ingene ibyerekeye ubu rero bagira batuvure shengero ry'imana abakirisi batagatifu ndabasabye n'ukuri kwa mungu mwumvirize dogiteri ni ngari ya dudu ya ngori na dudu aha rero we nagira atange inyishu z'ibibazo bihava bibarizwa aha nicyo gituma tutanashaka no guteba eh. yakubahwa muganga ye eh. eh, mama ngo akabiri akatatu wa kane muri witiyeme je ntaho nzi reka rero uduhe izo nyigisho hama mm. ibisigaye biyandurira ubushimwe akanya ni gwawe muganga mm. banyakabezi oye ndanezerewe cyane no guhagarara imbere yanyu kugira tuganire ingaruka mbi nk'uko serukira ishyirahamwe bapa ahejeje kubivuga ziva ku kunywa inzoga kandi atari byo ko mu mfungugu ufungura neza ku bisanzwe ziravamwo cyo mwebwe mwita canke murondera mu nzoga ikindi kigira gatatu nuko hariho n’abazinywa bivanye n'imigwi bagenderamwo cyane cane nk'ugwaruka canke biyumva yuko ubugabo bahagaze mu kuzinywa hari n'abandi rero bazinywa bivanye n'imico n'akaranga by'igihugu cacu none rero muti inzoga ku magara y'abantu ni nziza canke nimbi si nziza na gato nimbi ngirengende ku mice novuga ngo ku bihimba by'imibiri yacu kugira ngo tubone kuri kimwe kimwe ingaruka mbi canka aho zigeza kubazinyoye n'urugero umuntu aba yazinyoye duhereye ku mutwe abazinyoye neza turaza kuvuga urugero umuntu yogeza ko kuko ku bamaze gukwiza imyaka y'abakuze novuga ngo abatari abana hariho aho byemererwa kunywa inzoga ku bagore no ku bagabo ibyo byose turaza kubishikako rero ku mutwe ziratuma udasubira kwiyumvira neza ziratuma udandabagirika ziratuma utiyumvira uko bitunganye ku maso byatuma utabona ibintu uko ari kubibona ndavuga ngo ukabona umuntu muri babiri mbonero zikagabanuka ni ukuvuga ngo ikintu nimba hariya mbona ari icy'ubururu nkakibonamwo irindi bara reka tumanuke kuko kenshi murazi neza muko murafungura imfungurwa aho zica ziramanuka zihera mu kanwa murabizi neza mu kwezi imfungurwa aho duhera zihera mu kanwa novuga ngo urucango rw'amaside reka ndayivuge muri ubwo buryo kugira ngo bihinduke ingaburo n'inzoga zirimwo biraheza bigatuma umuntu atagira amagara meza mvuye ku mushishito nkajya ku gitigu igitigo gifatwa nk’akamiminisho. akaminisho k'izo mfungurwa zacu ndetse n'izo nzoga cyangwa ikindi kinyobwa cyose ufata rero muri icyo gihe nacyo kirononekara cyononekara muri ubuhe buryo kiratera indwara twita amasirose mu gihe ugeze ku rugero rukuru ndetse no kumara naho nyene ziratera ingwara tumanutse gato novuga ngo ku bihimba by'irondoka bashinga ntayo muri ngaha munyumvirize ndetse no kuba bapfasoni muri ngaha munyumvirize muri icyo gihe rero bitera ingorane igihe hariho ingorane novuga ngo za mbere ku bantu bubatse ingorane zo kudashukwa bita mu gifaransa trouble de l'erreur iyo ni ingorane ya mbere ikigira kabiri mwari muzi nuko zitera novuga ngo ukunyunyuka uh, atrofi ukunyunyuka kw'inzanyi yanyu muri icyo gihe ntiheza ngo urangure yubatse nk'uko bitegerezwa birumvikana neza yuko mu rugo rwawe bidaheza ngo bigende neza Kuba badamu n'ahantu ku inzoga ku rugero novuga ngo rurengeje kuko ngaha twaje kugira ngo tubigishe ku basanzwe bazinywa banywe bigerera abatazinywa nabo ntibanazinywe kuko nta kamaro difise ku badamu rero ti bafise izihe ngaruka zibashikira zironona igitereko ku badamu bibungenze nabo zironona umwana baba bibungenze mu mice yo guhera kuva umwana akiri mu mbanyi mbere no mu gukura kwiwe uvuga ngo guhera kwavura gutambuka guhagarara no kwiyumvira abana bageze no kujya mu ishuri ukabona yuko ari nyuma y'abandi adakurikira uko abandi bana bakurikira bivuye kuri wa mubyeyi wiwe yanywa inzoga yibungenze uwo mwana ndetse no mu gukura kwiwe ukagenda urabibona murumva neza yuko utaba uri kugirira neza wewe nubwo benshi badifata ko iciza mu guheza iyo nyota uretse yuko idaheza iyo nyota ahubwo ahubwo bitera kugira inyota gusumba tugiye turabire hamwe rero imice y'akaboregwe imice itatu umuco wa mbere ni umuntu yanyoye ku rugero novuga rw'ibice bitatu by'icumi by’amagara ku iritiro wo amera gute abafite akanyamuneza aba yumva yoyaga n'abandi aba yumva yoganira yoga icyo ashikirije umuce ugira kabiri ni umuntu yanyoye ku bice bibiri by'amagara makwiritiro uwo nawe aba ameze gute ni wa muntu aba atanguye guhusha inzira agenda adandabagirika eh, ni wa muntu aba atanguye gushwana ni uvuga ngo mu mutwe we bageze ku yindi ngero umuce ugira gatatu w'akaboregwe ni uwanyoye nta kindi kiba cyamutwaye aba yapfiriye mu kaboregwe bita koma etirike kigize gatatu rero tugire turabire hamwe bega twofasha gute umuntu anywa inzoga abo bose banywa inzoga si bitabwa oya bivanye n'umuce umwe wese ariko ashobora gufashwa rero mu buhe buryo unywa inzoga ku muce wa mbere umwe ari mu bandi aganira yipfuje kuziheba kuko bisaba icya mbere kugira irihangiro yipfuje kuziheba kumufasha ni ukumufasha kuzihunga kumufasha kugira ya migwi yo bazinywana kugira ngo ayihebe akiha gukora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi akiha nk'akarorero ku banyeshuri bari ngaha gusoma ibitabo kumviriza umuziki kumviriza akaradiyo n'ibindi n'ibindi kugira ngo wa mwanya ari kuja guteramana n'abandi ashobore nyabuna kuzihunga ku muce wa mbere uri ku muce wa kabiri w'abanywa inzoga nawe twamufasha gute wa wundi abatanguye kudandabagirana wa wundi abatabaciyumvira neza wa wundi agira ibizunguzungu wa wundi adahwa uwo nawe twamufasha ku ruhe rugero amaze kwihihangiro ryo kuziheba nico nyamukuru nawe yiha urugeze yahora ko nimba yahoranywa akatatu akabiri amacupa abiri y'ibiyeri atanu yiha kugabanya kugira baganire ingene bazihebye canke ingene bagiye barava muri ivyo hamukigira kabiri akaja muri wa mugwi wo kwiha kuzigabanya kigira gatatu akazoheba rwose ya migwi y'abo badisangira aho twari ku magara y'abantu tuvuge rero ku n'umutekano mu gihugu murazi neza abantu banywa inzoga kubatatira abandi murazi neza abantu banywa inzoga ko baca babuza umutekano mu gihugu ku bidukikije murabizi neza hari amabari ngene bimeze cyane cyane abashinga ntahe bihagarika aho bageze mugana w'apfaso niyo bakanyoye bagashitse nabo nyine ntibaba bakiraba aho bari rero baronona ibidukikije ku banyeshuri bari ngaha na cyane cyane abigeme muri benshi baranywa bakibagirwa bari ngaha cyangwa ku muyabaga wese ari ngaha atarakwiza imyaka cumi n'umunani ni bibi gukura kwiwe ko ntabaraheza ndetse no kuri kazoza kiwe namye ndababwira iby'imico yo kunywa inzoga no kuborerwa nagire ndababwira ingene ku mugore cyangwa ku mugabo mbega yonywa kugeza he yemerewe zingahe biraba bingora kuvuga ku nzoga nyinshi z'ikirundi tumenyereye novuga urwagwa impeke n'izindi mukora hano umwe wese abavuga ko yaryoheye ejo bivanye n'umwambiro cyangwa bivanye n'amazi make yashizemo murazi ko arizo bitinzira amazi izo ziba zikaze gusumba izindi nazo ziragoye kumenya urugero rwazo ariko hariho izindi tunywa mugiye muraraba kuri zijya vyandiko biriko ziba ziriko novuga ngo ibice by'ubukari bwazo vyanditsweko nko ku bice by'izi nzoga zihingurwa n'ishiramwe Brarudi biranditse ko muzoze murabisoma eh, ku mugabo aremererwa kunywa ibirahuri bitatu birumvikana bitatu ku munsi umugore nawe aremererwa kunywa ibirahuri bibiri ku munsi uti babiharuye gute babi haruye bitwaje iki cyangwa bafatiye kuki novuga ngo ni formule reka ndabibabwire ingene babikoze ni ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi yose ryari ritanze ni miriritiro ry'iryo kinyobwa kugwiza ubukari bwico kinyogwa kugwiza umunani kwijana ijana ugaca n'ijana uraheza ugatora garamu d'alcool pure ubonye muri icyo gihe ibyo rero bizogorana ko mubiharura kuri za nzoga dukora za kayanga urwagwa n'ibindi urazi ko banaziduha kandi kumba bakure muri icyo gihe bizobagora rero kunywa byiza nobagira inama zo kunywa mwigerera mwumviriza na bya bimenyetso nagenda ndabaha rw'urugero mwaba mugezeko nagire ndangize rero ndabashimira na cyane cyane mvu ndavuga Divenda Izei Divin Janete Janete umviriza rero babaza icyo kibazo namwe ndabaza ikibazo cyoroshye ikibazo kivuga giti nibihe bituma hanyobwa inzoga muvuga bitatu igituma abantu banywa inzoga bamwe bayinywa kubera inyota mhm. kabiri bakayinwa ntabwo ibyiyumviro bihera bivanye n'ingorane baba bafise gatatu bakayinywa kubera imigwi baba bagendana inzoga bayinywa kubera inyota ukayinywa ugomba gupunguza amawazo cyangwa mm. ukayinywa ku bw'agakoko inzoga bayinywa ku bw'agakoko mm-hmm. ikigira kabiri inzoga bayinywa ku bw'inyota mm-hmm. ikigira gatatu inzoga bayinywa kugira bapunguze ibibazo baba bafise urumva mwese muciye muvuga bimwe sibyo none mwaciye muvuga bimwe ni bituma hanyobwa inzoga dondagura bitanu reka rero ndabibabwire mhm. kandi muganga yari yabivuze hano byose eh. ubwa mbere ni uko bazifata nk'izunganira ingaburo bamwe bamwe mwabivuze hayumva akanyota eh. igihe mama nariye ngo bimanuke neza iyo eh. ni iya mbere hariho ababivuze muri mwebwe eh. ikigira kabiri nuko akenshi wari usanga hari nk'ibyapa hiyo o babishyizeho mama ngo unywe muhora mubibona ugaca usanga nawe ntazo wanywa ariko bya vyapa bitumye ziteramisha eh haba mu bugeni canke mu manza zitandukanye nabicaye mu kabari ngo ribeje mu bandi bagabo ibaze eh. kandi ntaciye nibabona ko ndi umugabo ivyo nivyo bita ivyo niba babivuze muganga eh mukuru abo bantu ko batoye bitatu muri ivyo bitanu mm. bashimire muri make ugasanga bitumye adashuha baravuga mu muryango mu muryango mu muryango nk'iyo umuntu arashobora kunywa inzoga akarumbira akarumbira umuryango bivanye n'uko yirukiye mu kaburegwe ugasanga nta kintu na kimwe amariye umuryango mu kibano mu kibano arashobora gutaha ku mugoroba ateza umutekano muke ashikira agwana cyangwa agatukana n'abantu bivanye n'urugero yanyoye yagerere ku banyeshuri ku banyeshuri cyane cyane abanyeshuri muri rusange hariho abananirwa kubera inzoga banyoye bikanka n'ukuntu biga ku bakobwa naho hariho aho bavuze ngo barashobora no gutwara inda z'ishushu canke bakagwariramwo urumva muri make barashobora birashobora kubatwara mu busambanyi jean claude Amabe akomoka ku nzoga haba ku magara y'abantu nuvuga ku magara mm. nahere ku magara ku magara y'abantu mm. inzoga ziratera indwara nk'akarorero iyo unyoye inzoga nyinshi biratuma umubiri udasubira gukora neza mu muryango mu muryango bituma nk'akaroro nk'umugabo adashobora kurangura neza amabanga y'abubatsi mu kibano mu kibano bironona cyane nk'akarorero iyo wazinyoye ugenda uronona ibintu aho witumye nk'akarorero mu mirima imirima irononekara mu gihe wanyoye ibiyayura mutwe ku banyeshure ku banyeshure ku banyeshure biratuma umuti udafata neza ibyigwa mu gihe unywa inzoga biratuma mu mutwe uba febre aha wokorekera yego amabi aturuka ku kunywa inzoga icambere wanyoye magara yacu duhere ku magara yacu umuntu aratakaza ubwenge mu mutwe ingorane duhera uwo wundi amabi akorerwa mu gihugu mu kunywa inzoga eh, hera ku magara yacu ku magara yacu uwunywa inzoga arahera akonda agasigara ku mitsi eh. mbo ikigira kabiri mbo umubyeyi afise imbanyi birabujijwe kunywa inzoga umwana ari mu nda arasobora kumererwa nabi mu mu miryango naho mu miryango naho nyene ntibibagwa neza kubera aza yaborewe agaca gutukana no kurwana eh, amasafuriya kubita n'inkono ku banyeshuri naho ku banyeshuri umunyeshuri ari umwana mutoya utanguye kumuha inzoga arapararangana agasara eh. ubwenge bugatakara nakurikirana ibyigwa kubidukikijeho mbo kubidukikije naho nyene ni sawa ucuhungabanya umutekano induru ziriko ziravuga ebaga ubuhunganije umutekano ebaga ebaga eh kabezi none babitoye ntibabitoye babitoye ntibabitoye bose ntawarushije uwundi eh hariya ngo nawe mabukwe wanje eh umabukwe wanje mumbera gatenge n'abasabuni atatu atatu eh none sivyo ga yemwe bapa oye bapa oye eh, abona ko agikomeye umviriza rero ndabahe inyishu nziza zari gutangwa nubwo zari zavutswe na muganga tunyaraguritsa mugabo amabi akomoka ku nzoga ku magara yacu bazivuze ziratera indwara zitandukanye mu muryango harabaho itunga usanga ririko riramera nabi kubera kunywa inzoga harabaho mu kibano amasanganya akomotse ku nzoga bagiye barabivuga uzinywa ugasanga arakumigwa n'ibindi n'ibindi ku banyeshuri muvise ko babivuze umwimburagabanuka hama mu gihugu haraduka ubukene kubera habaho gusesagura mu mutekano naho mwumvise yuko kunywa inzoga bituma hahungabana abantu bagatukana eh, hakaba kugwana n'ibindi hama ku mwumvise yuko hariho nk'abantu usanga bihagarika ku biti bagenda bihagarika aho babonye bose eh. n'izo zari nyishu hama mwumvise ko nabone babitoye bavuze zimwe muri izi nyishu twari twifuza mabukwe ngo nuriya wa marori aturahejeje tuzane bane bane ngo nawe wa marori ngona wewe ngona wewe ngendariamutama navanza idondo nitwa ndikumana lino kanindivutile yamo kabili yego mutama wanje ukurikira sindayebura ni force aha isoneshereza domisi domisiye eh? aha shimira imana santare umutumba kabezi komine kabezi santare hanyuma ukurikira aho mvukiye marina marina evangeline nimbona Evangeline. Aha. Kabezi oye! Papa oye! Umviriza ikibazo. Umviriza neza. Twababwiye yuko atakibazo na kimwe twe twikurira mu mutwe. Kiranazira. Byose ni byavugiwe hano. Eh. Vuga indwara mhm. mwumvise hano nyene. Eh. Zikomoka mu kunywa inzoga zigafata ibihimba by'umubiri aza kubabwira kimwe kimwe. eh ubwa mbere mujere amaso mutama tanga inyishu vugwa vuga indwara wumvise zikomoka kunywa inzoga zifatiye ku maso urakoze neza cyane kumpa ikibazo nk'icyo jewe ndi nzoga ariko ndirinda kunywa inzoga bituma ko uhungabanya umutekano aho ubaye kunywa inzoga birabujijwe mu magara y'abantu muri iyo ko unyoye nyinshi uratesha umutwe urugo rwawe n'ababanyi mu bihimba by'irondoka mu bihimba by'irondoka uranyunyuka eh, uwukorekera uwukorekera hera ku maso indwara zifatira ku uratukururira amaso mhm. umutima ukaguma waka ukagwara umusisito mhm. ukagwara igitigu ibihimba vyirondoka navyo mu bihimba vyirondoka bigatuma akagwara amahaha ibyo mu nda bikononekara n'ubuzima bwiwe bwose bukamererwa nabi ibihimba byirondoka ibihimba ntibikora neza aha ari nawe wanyuma hama indwara zifatira ku maso mhm. ntubona neza mhm. abantu ubabonamo kubiri uramene umutwe ku mutima naho umutima ntukora neza uguma wiruka ibihimba byirondoka navyo bituma udashuka neza eh. warakoze mama wewe waremye bano bantu umviriza byari ibintu bitatu hari indwara ku maso ku mutima no ku bihimba virondoka hariho abantu bagerageje bibiri kimwe cyabananiye cyo ku mutima turashikaye eh, ah, nuko mviraho abandi bamviraho ni ababonyene nabo bahinyishu bahinyishu umviriza umviriza rero inyishu nziza eh. ku maso babivuze eh. ku maso umuntu arabona ibyigigi eh, niko kwa kutabona neza kutabona neza kukagabanuka eh. ku mutima naho aricyo kumbure benshi cyabagoye umuntu aragwara ijya ngwara bita givumbuka y'umurindi w'amaraso uyundi ninde ingo ingo di ingo di ba mwana wanje ingo ingo di ba mwana ingo ingo ba mwana emta yo emta wari ngaha mukaya mpava ndondera ikibazo c'inkumi gusa eh ah barakwiki barakwiki ingene bandike mu gitabo cy'ivyashuri abishuri ibibazo eh yidondore witwande Sora. solange solange solange umvirizayo ikibazo ngira ndabaye ikibazo coroshe cyane jewe nari gushima yuko mwese mu gitora kubera burya bushimwe ntibusubire inyuma aha ikibazo kivuga giti twofasha gute abanywa inzoga kugira bazihebe canke bigerere aho rero hari imice ibiri novuga ku batazinywa hakaba ku bazinywa rimwe na rimwe no kubatigera bazinywa ivyo muganga bivuze uko nyene ndabibabwiye eh mjena shaka ubafashe Eh. ubafashe uti ku batazinywa byogenda gute ku banywa rimwe rimwe byogenda gute hama na babandi bajyanywe n'inzoga babandi eh. Eh. bita ba alkolike bari bari ashitse asiga bomora ibintu emujena reka duhere kuri uyu heraho nyine ku bantu banywa inzoga kugira bazihebe abanywa rimwe rimwe niburebure umugenda kugira bitangure koroha buke buke ntace yumva kumengura umengura umwansi wiwe kubanywa rimwe na rimwe nabo kubanywa rimwe na rimwe uramubwira ati heba bijya bintu burya nta kamaro ibintu nibihe mutatombora e, inzoga ati zijya nzogunywa burya zirafise ibintu zica mbega we ntubona ko wanamvye canke ntubona ko muhira ukora ibintu bitajyanye n'amategeko canke mu mihano urazi nk'induru yaraye iraba hirya y'ejo kureka kuzina abanywa rimwe na rimwe tukerageza kubereka ibibi bijanye n'inzoka akaziheba akigerera kuri bamwe rero bari karabaye karabaye barabaye zarabarongoye cyane nawe zamaze gutwara uragerageza kumwegera ukamwigisha ingene yoheba inzoka byanse ko yoziheba ukamubwira yahoranywa kuko umuntu guheba ikintu icyarimwe biragora tuca tumugabanya ukamubwira ati urabona rero ko iminsi yose nk'indwi ku ndwi wayama uboregwa niba uri buri rimwe mu ndwi turafata icupa kugira iki bizogende biragabanuka ukamwereka uburorero bw'abantu benshi bagize ingaruka mbi byatewe n'inzoga kugira iki na nyene ahigire aho hantu abone bagenzi biwe aho inzoga zabakoreye erike mbaza ku mugwi wa mbere eh, ku batazinywa ku batazinywa twabandanya tubaha inyigisho tubereka n'ingaruka mbi zo kunywa inzoga kugira ngo ntibaze bimvire kujinwa abanywa rimwe rimwe abanywa rimwe rimwe twobahanura gupunguza izo banwa urugero nuko kubabwira baze barumviriza ibiganiro ku radio bibafasha kugira ngo bahebe inzoga burundu hanyuma kuri zimwe zarongoye kuri ba ruhebwa nabo nyene twobasaba ko bopunguza urugero bahora banwa ko tukosa tu tubasaba ko bokwegera abazinywa buke buke n'abatazinywa kugira ngo babigishirize hamwe mu guheba inzoga burundu emerine aha ku batazinywa batazinywa uramuhanura ukamwegera ukamwereka ingaruka mbi ku bazinwa ukamwereka nk'uwo bana usanga yinwa ukamwereka tujya nawe urabona yuko mu rugo hatagenda neza ingene abana bafata umugore ingene amufata ukaza uramwereka kugira ngo nawe ntiyiyumvire kunywa iyo nzoga abanywa rimwe rimwe abanywa rimwe rimwe nabo bahanura kugabanya amarigara kugabanya bajya abantu bagenda baranwa inzoga kugira ngo bitware neza ntibiyumvire kunywa iyo nzoga baruhebwa baruhebwa nabo twobahanura yuko kubera baba bamenyeye kuzinwa cyane baze baragabanya banwa nka kamwe kamwe kugira ngo umubiri umenyere batebe babihebe bagabanye n'amarigara no kugenda baragendana n'abanwa cyane adelfina batanywa ku bantu batanwa inzoga twobafasha mu kubahanura kutajya mu marigara yabanywa inzoga aha abanywa rimwe rimwe abanwa rimwe rimwe twobafasha ko nk'ibice bahora banywa bogabanya ko bakanywa ibice bibiri hanyuma ruhebwa nawe ruhebwa ku bice yahoranwa by'amaritiro yogerageza akanywa ibice bitatu by'amaritiro ku byo yahorana ukurikira emerine irambona ubu utangwa twamufasha ko yoheba marigara y'abanywa kuko bapfa bamwigisha kunywa inzoga unywa rimwe rimwe ubunywa rimwe rimwe nawe icyo twamufasha twamufasha ko yokwigerera agapunguza namba uno munsi yonywa ejo ntanywe baruhebwa baruhebwa nabwo twabafasha ko bopunguza urugero bahora baringwa ko bagapunguza bakaja munsi yabo Solange twafasha gute abanyunzo bakugira ngo bazihebe canke bigerere kubatazinywa bokora iki Ku no twobereka ko boziheba burundu ntibigere biyumvira no kozinywa aha abanywa rimwe rimwe abanywa rimwe rimwe nabo twobereka ko bandanya nyene bigerera bakaze baranywa nk'icya kabiri sizo bahora banywa kubera ko iyo inzoga zitera ingaruka mbi ku bantu baruhebwa barongowe n'inzoga nabo baruhebwa nabo twobereka ko hariho ingaruka mbi zijyanye no kunywa inzoga nk'akaroro gushikushwana guhurunganya ibintu mu rugo ko byoba ngombwa ko baruhebwa bogabanya nabo nyine bakagira urugero rwo kwigerera warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze aha mujyana bambere inyishu bagerageje bagerageje umviriza rero inyishu nk'uko muganga yabivuze hano yavuze guti twofasha gute abanywa inzoga kugira bazihebe canke bigerere hari ivyo yise prevention primaire secondaire na tertiaire ni ukuvuga primaire cyangwa kumviriza umuziki hari n'uwakivuze akumviriza imiziki eh, kumviriza iradiyo hama ikindi nacyo ari cyo cya prevention tertiaire ba bandi barongowe n'inzoga no kwiha ihangiro kavuga uti jewe ihangiro nihaye niryo guhunga umugwi w'abanywa b'inzoga nivyo ajyaga kukunikabi icyo nicyishyuwe nicyishyuwe hano na muganga twagiye abagore bibungenze iyo bafise inda ingaruka mbi bakunda guhana iyo bafise imbanyi umwana aramererwa nabi akagira imigwe mibi uwukorekera abagore bafise inda iyo umwana bibungenze umwana ashobora kumererwa nabi mu nda iyo umwana avutse kubera nyina aba yanyweye inzoga nyinshi ashobora kutagira ubwenge bukwiye mu mutwe ingaruka mbi icya mbere zironona igitereko icya kabiri ku mwana ku mwana ari mu nda ku mwana ari mu nda arashobora kuvukana ubwenge budakwiye agiye ku ishuri bikanka ko yiga ukurikira kurikira everine ni ukuvuga zironona umwana kuva akiri mu nda nikuragiwe ni mu gihe agiye ku ishuri ntategera neza gukurikira mu gihe umubyeyi anywa inzoga yibungenze inzoga zirashobora kunyoha umwana ntagire amagara meza akiri mu nda no mu ivuka ryiwe akavukana imigwe mibi ndetse no mu ikura ryiwe guhera ashyambura gushyika kure akamererwa nabi mama yake na mama kabezi yeee eh, kabezi yeee nyigisho nziza yavuga gutya ingaruka ngira mwazumvise kuva umwana ari munda mu gukura kwiwe mu mico canke mu mice yo kwiyunguruza mbere no mu kwiga akagira ibibazo kubera nyina yanyoye inzoga mujena ikibazo cyoroshye rwose bufu inzoga zironona ibidukikije uza kunyishura ego cyane oya uco inyishu ari yego urambwira igituma ari oya urambwira igituma eh. inzoga zirondona ibidukikije yego gute ukuntu zorona ibidukikije eh. eh, hajya umugore cyangwa umugabo yanyoye inzoga mhm. iyo yaborewe murabibona agenda arituma habonye hose rero hari igihe nk'akarorero yituma nko mu biharage arimo ararengana rero biragira ikibazo ugasanga birahiye mana mana korera itangaza byawe mana mana umviriza rero umviriza shengero ry'Imana eh mama baje bita ngo bafise amashengero ngo no mashengero yaba barushwe nguheri ngo ngo twebwe ngo turabapagane eh. isengero hanyuma agenda abubike ku biganza umwe wese ni isengero wa mwana uri hagati ya edeni na vamwo mwahejeje kuyisengera musenge ndabubika ku biganza mwahejeje mana mushobora byose waremwe buno bwoko bwawe bw'abantu bo ngaha mu kabezi washobora kubafasha bagatora ikibazo cya mbere mana mushobora byose ubafashe bashobora gutora ikibazo cy'itelefone hmm, hmm, hmm. amen amen eh. maze yugurura igipapuro kugira ngo babaze ikibazo ibitima ngo gi ngoma umviriza rero shengero ry'Imana kubera ko ikibazo ari umwe eh. ananiwa gacagenda ingaruka mbi bapa ni urunani rw'ama oya numa numa bapa ni rw'amashirahamwe yagiye hamwe kugira ngo afate itegeko ku migwi idandaza igakora no kunwa ibinyobwa bayi bayi bayi bayi papa ni urunani rw'amashyirahamwe rwagiye hamwe mu ntumbero yo guhinyanyura rudandazwa kw'ibinyobwa byambiwe mu Burundi papa ni urunani rw'amashirahamwe rwagiye hamwe rugwanya imitobe yambiwe papa ni imana ihagaze hejuru yacu papa ni ishyirahamwe ryagiye hamwe ryiga ikibazo cy'uko bosubiramwo bakaraba ibinyobwa abantu baboregwa cyane hoya hoya ah, geza ho bapa ni urunani rw'amashyirahamwe rujeje gushinga no kwigisha rujeje gushinga no kwigisha inzoga zambiwe mu rugo papa ni agerageza kuraba ingene yobu amagara y'abantu yoreka kononekara bivuye ku nzoga kuko ibinyobwa byambiwe n'ibitambiwe ukuntu babaye maze kumara ngo bashize hamwe ngo batunganye ibinyobwa ibaye burarude bapanike urunani rw'amashira yagiye hamwe mwitunganwa ry'ibinyobwa byambiye mu Burundi ekaye hari benshi baza kuvuga ivyo nukubera baba sokoje neza canke uzomba baye ivyo wewe ntubisanira bivuga ko ari amakosa mucyo amakosa nyene baye bapanuru nani rw'amashyirahamwe rwagiye hamwe ruriga ingene ku bijyanye n'inzoga zambiye biga n'ibijyanye n'inzoga mveraho mveraho mveraho ah. bapa n'urunani rw'amashyirahamwe yagiye hamwe ku isi yose agwanya maze kuvuga ku isi yose bera bapa niki bapa n'urunani rw'amashyirahamwe rwagiye hamwe kugira rutwereke ingaruka mbi yo kurwanya ibinyobwa byambiye oya bapaniki bapana urunani rw'amashyirahamwe rwashyizweho kurwanya inzoga zambiye eh, eh, bapa ni urunani yagiye hamwe mu gutora amategeko yo gusubiramwo ibinyobwa byambiwe mu Burundi tuzoja muri etendi eh mwijo aha eh, bapa ni urunani yagiye hamwe ariga amategeko kugira ngo bazofashe abarundi n'abarundikazi gushobora byambiye ikibazo aragitoye nzayimana Fabiano uyumva gute kubona ikibazo cyananiwe n'abantu hafi mirongo itatu niyumva neza agatelefone ngaka agatelefone niko kari gasigaye nuko ubwiki bapa bapa babwira ko boshishikara kino gikorwa kuko gituma abantu benshi bamenya bagatahura ivyo batari bazi kubijanye n'amagara yabo kuko twumvise benshi cyane baranywa inzoga bitumwe n'ibintu bitandukanye batazi ko bariko baronora amagara yabo urakoze cyane ni naho no turangirije ikiganiro cyacu barushe ngweru no munsi radio televiziyo sangani ukaba yari ifatikanije nishira hamwe bapa nkengurukire abari mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Alphonse Kubwimana hamwe na Irambo na se Anselme mudiyakoni ndagushimiye cyane urakoze cyane Baren